Яраш сядзеў у ардынатарскай і паліў. Ён стаміўся. Тры гадзіны каля аперацыйнага стала. Дзве цяжкія аперацыі. Асабліва стаміла апошняя на дзіцяці. Аперацыі на дзецях заўсёды стамлялі яго. Колькі год практыкі слава лепшага хірурга в области ахваляваўся ён сёння як студэнт попел ад папяросы упаў на халат і адразу ж спрытная рука нечутна подставила попельніцу Яраш падняў галаву і з удзячнасцю зірнуў на аперацыйную сястру. Ён ведаў, што гэтая дзяўчына ўлюбёна ў яго. І ён таксама любіў яе. Маша, нягледзячы на сваю маладосць, была лепшай аперацыйнай сястрой з усіх, з якімі яму даводзілася калі-небудзь працаваць. Яна разумела не толькі кожнае яго слова, але кожны рух жэст. Варухнулася яго левае брыво, яна ведала, які інструмент трэба падаць. Збегліся зморшчынкі на пераносіцы, і Маша папраўляла асістэнта. Яна ўмела так прамакнуць пот на яго лбе і вісках, што ні на секунду, ні на міг не адрывала ад хворага, не перашкаджала аперацыі. Яна ўсё умела і ўсё, ведала. Залатая сястра, сказаў неяк ярыш. Лекары прынялі гэта як жарт. Маша была рыжая <laughs> і не проста рыжая, а ўся агніста чырвоная. Чырвоныя косы бровы, нейкія залатістыя рудзінкі абсыпалі нос, шчокі, руки. Тады, Ярашу сталы шкада яе. Яму заўсёды было шкада непрыгожых жанчын. Ён больш ніколі не казаў залатая сястра, нават завочна. У добрым настроі ён казаў пра яе: Мой хірургічны геній. Маша скінула касынку і гэтак жа спрытна умела, як і працавала, папраўляла валасы, і раптам яраш убачыў упершыню за два гады, што яна прыгожая, стройная, высокая, капае яе валасоў на фоне акна гарэла як жар, з узнятымі рукамі, як... яна як бы цягнулася ў гору і здавалася вось-вось узнімецца і паляціць на нейкую іншую планету, з якой яна і з'явілася. Гэтая дзівосная жанчына. У доктару в апошнія гады частая з'ява такія вось нечаканыя адкрыцці прыгожага. Так, напрыклад, зусім нядаўна ён адкрыў хараство, Васильеўскага мокрага лугу, які раней бачыў многа разоў і ніяк не мог зразумець, чым карціна адрознівацца ад звычайных падобных пейзажаў, якія пішуць іх абласныя мастакі. Яшчэ раней ён гэтак жа адкрыў вішнёвы сад. У маладосці некалі не даседзеў на спектаклі да конца. Маша ўбачыла, адчула, што ён глядзіць на яе як на жанчыну. І вся устрапянулася спалоханая ўзрадаваная. Так і застыла з паднятымі руками. Не, яна не проста была ўлюбёна у гэтага дужага разумнага таленавітага чалавека. Яна кахала яго глыбока, тайна, безнадзейна. І вось наступіў момант, можа адзіны і непаўторны, калі ён пачуў токі гэтага кахання. Позірк іх сустрэліся. У Машы спынілася сэрца. Яраша чуў адказнасць за кожны свой рух у гэты міг. Ён умеў валодаць сваімі пачуццямі патушыў недакураную папяросу, паліў ён цяпер толькі пасля цяжкіх аперацый. Адкінуўся на спінку канапы і сказаў проста даверліва: « Стаміўся я, Маша. Яна выдыхнула паветра, опусціла руки і зрабілася зямной. Але што гэта? Вочы. Е залатыя вочы раптам адплылі некуды, на іх месцы закалыхаліся зялёныя хвалі мора. Ён ніколі не бачыў яе праяў сентыментальнасці. Яна заўсёды была строгая і маласлоўная. Што ж яе кранула так? Радасць душеўнай блізасці, ці крушэнне апошняй надзеі. Ён падняўся, падышоў, лёгка абняў за плечы, так ён рабіў часта, гэткі амаль несвядома сяброўска паблажлівы жэ старэйшага і пачуў, як дробна дрыжаць яе плечы, ён сказаў: « не трэба, Маша, мы з вами добрыя сябры мы застанемся сябрамі праўда Яна усміхнулася з удзячнасцю прыгнулася каб вызваліць плячо з-пад яго рукі і пайшла да дзвярэй Яраш сеў і запаліў другую папяросу Хвілін праз колькі Маша з'явілася ў дзвярах і звычайным голасам напомніла у чатыры у вас кансультацыі ў трэцяй бальніцы. Яна была не толькі лепшай аперацыйнай сястрой, але і яго добраахвотным сакратаром заўсёды ўсё помніла. Дякуй Маша. Ён уздыхнуў і зноў чамусьці паўтарыў стаміўся я сёння. Яраш не любіў трэцяй бальніцы з загалоўнага лекара яе тамары гаецкай. Да вайны яны разам вучыліся ў медвучылішчы, разам паступілі ў інстытут і ўжо тады тамара заляцалася да яго. Але вайна іх разлучыла, Тамара паспела эвакуірироваться, скончыла інстытут, была на фронте, вярнулася ў родны горад і адразу заняла кіруючую пасаду ў аддзеле аховы здароўя. Лекар яна была бездарнай, але арганізатар неблагі, галоўнае мела вялікую прабіўную сілу. Да ўсіх дайсці ўсё дастаць знайсці. Яраша, Яна таксама адразу знайшла і вельмі хацела прыгрэць, прысвоіць. Але ён быў непахісны і цвёрды, што яна не рабіла, на якія хітрыкі не ішла ён толькі ў адным не вытрымаў. Разы два прыняў яе матэрыяльную дапамогу. Яму было дужа цяжка, пакуль канчаў інстытут, бо малы тарас хоць і знаходзіўся ў цёткі любы, але быў яго сынам. І ён лічыў сваім абавязкам, штомесячна высылаць на ўтрыманне хлопца. Тамара гэта ведала і умела памагчы так тоўна і хітра. А калі ён ажаніўся з галінай, Тамара проста ашалела, можна сказаць, што яна паставілась сабе за жыццёвую мэту, спакусіць яго, зрабіць палюбоўнікам. І вось ужо 15 год дамагаецца гэтай мэты, не грэбуючы нічым. Сама даўно ўжо замужам маю сына і ўсё адно ніяк не ўтаймуецца. Прыстае нахабна, цынічна, на людзях, на нарадах, сходах, заляцаецца ў прысутнасці галіны і свайго мужа. Гэта яе заляцанне, званкі на дом запрашэнні давялі галіну, да хваробы, бо рэўнасць яе набыла паталагічны характар, стала псіхозам, Антону гордаму волату. Колькі разоў прыходзілася ўніжана пераконваць жонку, што ён ніколі нават не дакрануўся да гэтай жанчыны, акрамя звычайнага прывітальнага поціску рукі, як з усімі людзьмі. Галіна люта не па-чалавечаму ненавідзела гаецкую. Неяк калі яны добра пасябравалі, яраш паскардзіўся шыковічам, як адна дурніца атручвае яму жыццё і сямейнае шчасце. Кірылы сказаў тады не то жартам, не то сур'ёзна ведаеш. Я на тваім месцы показаў бы ёй сваю <clears throat> мужчынскую сілу і запэўняю цябе яна адразу б сціхла зрабіла б гэта глыбокай тайнай беспамылковы псіхалагічны ход Ярашоў разіла што кирилла мог сказаць так пры жонцы что было б каб ён сказаў гэта пры галіне а валя засмяялася ляпнула мужа далоней па лысіне і сказала: каб яна была ў цябе гэтая сіла. Гліна в сваю чаргу скардзілася валі, і разумная аб'ектыўная настаўніца больш поверыла ёй. Такая ўжо жаночая псіхалогія. Яраш не даехаў до больніцы. Ён рабіў так часта, каб потым непрыкметна праскочыць прахадное цераз скверык, абышоўшы галоўны корпус, трапіць у хірургічным. Так ён пазбягаў сустрэчы з тамарай александраўнай, якая яўна падпільноўвала яго са свайго кабінета. Праўда, яна часта з'яўлялася ў аддзяленне, але там пры хворых мусіла паводзіць сябе стрымана і карэктна. Ярашу былі агідныя уласныя манеўры. Ён даўно адмовіўся б ад кансультацыі ў гэтай бальніцы, але, аддзяленнем тут загадваў здольны малады хірург Майзіс. Яраш любіў гэтага хлопца і не мог адмовіць яму ў дапамозе. Увогуле ён стараўся зрабіць усё, каб яго малодшыя калегі як мага менш рабілі памылак. На гэты раз праскочыць непрыкметна не ўдалося. У прахадной затрымала калгасніца з трохгадовым сынам. Хлопчыку пры нараджэнні неумелая акушерка, вывихнула ножки. Яраш тут жа на лаватцы ў скверыку паглядзеў малога. О цераз паўгода будзе танцаваць. Маладая маці залілася слязамі ад шчасця. Я напишу вам запіску, каб мішу паклалі ў маё аддзяленне. Ах, шкада, што я адпусціў машыну. Ой, доктор, што вы, я данясу, далёка горача, хіба нам прывыкаць, абы выпрасталі яго ножкі, сыночак родненькі. Скажы дзякуй. Хлопчык смелы, вельмі сур'ёзны, як дарослы сказаў: Дякуй, дядя. У, ты брат герой! Ён усё пытае мама, ці буду я бегаць як лёнька. Старэйшы наш. Будзеш сыначка будзеш бегаць. Яраш напісаў запіску, і тут з'явілася яна Тамара Александровна. Падплыла па чорнай асфальтавай дарожцы быццам статуя, вся асляпляльна белая, белыя басаножкі, белы халат, белыя валасы, твар нібы вымыты малаком, толькі бровы ды вейкі крыху падчорненыя ды нафарбаваны губы на невысокая сярэдняе для сваіх год распаўнелая пышнагрудае па-свойму прыгожая. Многім мужчынам яна падабалася. Гаецкая ведала гэта і тым больш яе прыводзіла ў шаленстве поўная няўвага таго, хто даўно падабаўся ёй. Прафесор Ярыш, што за прыватная кансультацыя? у маёй клініцы калгасніца спалохалася белай доктаркі сынок мой доктарка ножкі ў яго а тут сястра з нашай вёскі прыязджай кажа мы попросім доктара Яраш нічога не адказаўшы пачаў тлумачыць жанчыне як праехаць у бальніцу палажыце яго ў нас у кіўнула на малога Тамара Александровна. Дякую, адказаў Ярыш. Я хочу даць цікавую аперацыю нашаму ортопеду. Я сам буду асістировать яму. Гаецкая пры хворых заўсёды казала яму прафесор і рабіла гэта без іроніі. Для простых людзей доктар любы лекар, А яраш кандыдат навук славуты хірург, трэба ж неяк адрозніць яго ад звычайных лекараў. Ды да і само ёй было прыемна называць яго прафесарам, узвысіць над другімі лекарамі. А ты добрая сёння з іроніяй сказаў яраш Тамара Александровне, калі калгасніца сто разоў падзякаўшы пайшла. Я заўсёды добрая. Яна расплылася ва ўсмешцы. Ярашу здалося, што гэтая цукровая жанчына вось-вось растане под яркімі праменнямі чэрвеньскага солнца. Для сябе ты заўсёды добрая для сябе, А ведаеш, як называецца такая дабрыня? Яна перасмыкнула падфарбаванымі вуснамі, але змаўчала, ведала калі пачаць пікірвацца ён нагаворыць непрыемнасцей ласкава прапанавала зайдзі да мяне антон я напаю цябе водой толькі што прынеслі сифон і сироп ёсць ён пазбягаў заходзіць у яе кабінет але яму хацелася піць ён ведаў што для сябе гэтая жанчына умела стварыць камфорт Яна пасадзіла яго ў мяккае крэсла каля пісьмовага стола. Крэсла было глыбокае, зручнае, льняны чахол вільготны халаднаваты, сама пайшла за цыратавую зялёную занавеску, што адгароджвала ўмывальнік і вярнулася з запацелым сіфонам, бутэлькай сіропу і шклянкамі. Яраш памацаў сіфон і свіснуў. Падняўся, заглянуў за занавеску засмяяўся быў я ў міністраў прэзідэнта акадэміі ўсё бачыў але халадзільнік у кабінеце тамара ты гений ён часова ў мяне у лабараторыі рамонт Яна наліла ў шклянкі вады, пасля сіропу памяшала лыжачкой, працягнула одну шклянку ярашу. Блакітныя вочы зрабіліся вішнёвымі, калі пачала піць, адпівала маленькімі глыткамі і не зводзіла позірку з гостця. Яраш не сеў, адышоў да акна і прагна выпіў холодную смачную ваду, яна наліла яшчэ: « Даўно я з табой не выпівала. Вып'ем хоць вады, запрасіў бы на дачу, кажуць, жывешак на небе. Госці запрашаюць сяброў сям'і. Хіба я не сябра твой, Лепшага ў цябе няма. Непрыкметна яна апынулася зусім блізка ад яго, не прытварайся тамара. Ну, не маленькія, ты добра ведаеш, як цябе любіць, галина а мне спакой жонкі даражэй за ўсё яна робіцца мяшчанкай твоя галина Дзіўна мяняўся колер яе вачэй у залежнасці ад настрою як у кошки у той міг яны сыпанули нейкія шэрыя іскры чёрт яго ведае цяжка сказаць у чым яно у проявляется у наш час мяшчанство. Яна подплыла так блізко, что яра давалася адчу гарачыню яе паружавелага твару і убачыў, что вочы стали масляністыя. Ён адступіў кут паміж сталом і сцяной, Яна горача дыхала яму ў твар, чаму ты пазбягаеш мяне, я люблю цябе. Я гэта чу, Тамара многа разоў пусці, люблю і жадаю. Пацалуй мяне адзін раз, шкада табе. Жанчына траціла всякую прыстольнасць. Ніколі яшчэ пры ўсёй сваёй нахабнасці ёй не ўдавалася паставіць ярыша ў такое недарэчнае становішча. Загнаны ў кут, прыціснуты да сцяны, ён не ведаў, што рабіць, як вызваліцца, піхнуць яе паслаць да д'ябла і раптам дзве дэталі кінуліся ў вочы з-за навескі, што закрывалі толькі ніжнюю палавіну акна і тое, што яна, мабыць, забыўшыся, все яшчэ трымаеш клянку з вадой у руцэ. Яраш нечакано падхапіў яе пад пахі, рыўком падняў высока ў гора і паставіў на ну, пісьмовы стол. Няхай хто-небудзь з персаналу убачыць праз акно свайго галоўнага лекара на стале са шклянкай, напоўненай невядомай вішнёвай вадкасцю. Тамара Александровна ўсяго чакала ад гэтага чалавека, абразлівых слоў, пагрозы, нават штуршка, але такога ўчынку не чакала, разгубілася на нейкім іх белой статуей дастыла на столе яраж паспела дысці да дзвярэй узяць капелюш нарэшце она саскочыла на подлогу гопнула аж забрынчалі шыбы засмяялася а ты робіся жартаўніком прогресс твар яе гарэў але ўсё адно яна пайшла следам за ім у калідоры ён пачуў ззаду стук яе абцасаў і ўзлаваўся разбэшчаная баба як можна такому чалавеку даручыць кіраваць бальніцай Ён не выйшаў адразу на двор знарок пайшоў у тэрапеўтычнае аддзяленне у доўгім паўцёмным калідоры на ложках ляжалі хворыя у той бальніцы дзе яраш загадваў аддзяленнем такой з'явы даўно ўжо не было хворыя ў калідорах не ляжалі все навокал взяла чысцінёй Таму выгляд гэтай бальніцы яго заўсёды раздражняў аб непарадках тут пісаў ён у сваёй запісцы выканкам у гарцавета але ў злосці ў гневе ён быў такі ж нястрыманы як гаецкая ў страсці не зважаючы на хворых на персанах ён загрымеў на ўвесь корпус і калі тут нарэшце будзе падобна на больніцу что гэта такое Тамара александровна дагнала яго сціснула локаць антон клініка помыйная яма не клініка не сціхаў ён тады яна заговорила ў голас хітра адводзячы удар нам не даюць столькі грошай колькі вам професор у пахадайнічайце за нас, вы старшыня камісіі гарсавета. На халадзільнік тебе знайшліся грошы. Але калідор скончыўся, яны выйшлі на двор. Пад яркім сонцам, дзе навокал усё зяла і зеленела, гнеў яраша, растаў. Ён глянуў на сваю спакусніцу, і ўбачыў, што яна, зажморыўшыся ад сонца, усміхаецца па-ранейшаму ласкава закахана чортава баба з яе што згуся вода чым жа цябе да пячы і раптам успомніў сказаў спакойна з усмешкай быццам між іншым мірна ідучы побач з ёй па асфальтавай дарожцы а У рэдакцыю прыйшло пісьмо. Мне Шковіч расказаў: Распісваюць добрыя людзі, як ты выкарыстоўваеш санітарную машыну. На ўкраіну павішні, з раніцы на рынок, увечары ў лес, а лекары неадкладнай ходзяць пехатой. Я кажу яму, калі прагаецкую, то можна пісаць без праверкі, ўсё правільна, ручаюся галавой. Цяпер я падкіну яму факт з халадзельнікам. Сенсацыйны фельетон будзе. Яна спынілася. Ён па інерцыі зрабіў крокі два і павярнуўся. Яна застыла ў дзіўна нязграбнай позе нахіліўшыся на бок, бо трапіла адной ногой у канаўку для сцёку вады, твар яе што хвіліну назад палаў, пабялеў. Ноздры непрыгожа раздуліся. Я раш адчуў, што ў ім, загучала вясёлая лёгкая музыка. Нарэшце ён знайшоў чым да пячы. Яна адказала пагрозліва, холодна. Ніколі яшчэ не гаварыла з ім такім тонам. З'явіцца фельетон. Я табе да смерці не тарую. І, не развітаўшыся, павярнулася і пайшла назад. Ярашу раптам захацелася гарэзліва пахлапечы свіснуць ёй услед. Майзіс маленькі кучаравы ў вялікіх чорных акулярах, сустрэўшы яго на ганку аддзялення, сказаў: « У вас сёння калега добры настрой. А хіба вы бачылі калі-небудзь мяне ў дрэнным настроі? Не, але часам чалавек бывае залішне задумлівай. Ён уважлівы ў працы, але не бачыць хараства вакол сябе. Яраш засмяяўся. Мазіс, ведаеце што? А прыязджайце да мяне на дачу. Я пакажу вам такое хараство, якога вы гараджанін з роду не бачылі. Але, пракансультаваўшы колькі хворых, Яруш зноў адчуў сябе стомленым. З ім рэдка гэта здаралася. Відаць, зноў будзе навальніца. Хочацца спаць, сказаў ён Майзісу, пазяхнуўшы, калі яны пераходзілі з палаты ў палату. Апошні У мяне апошнім, ды вельмі прасіла хворая з тэрапіі, каб вы паглядзелі яе. Асабіста вас просіць Антон Гузьміч. Па-мойму, цікавы выпадак, метральны станос. Згодна аперыравацца. Ярыш паглядзеў на гадзіннік, уздыхнуў: Ох, майзіс, майзіс! Карыстаецеся вы маёй слабасцю что зробіш антон кузьміч такая наша професія але брат професія наша цяжкая нічого не скажешь прыгадаўшы аддзяленне куды яму належала ісці і галоўнага лекара яраж зноў адчуў злосць беспарадак бруд не толькі ў бальніцах але і ў другіх месцах яго звычайна спакойнага прыводзілі ў лютасць Можа, праз гэта пра яго хадзілі легенды, расказвалі, напрыклад, што ён пабіў лекара сельскай бальніцы, якую правяраў, аддаў пад суд хірурга, які аперыраваў п'яны, што ён у часе сваіх аперацый мацюкаецца на асістэнта ў сясцёр. <laughs> Усё это, безумоўна, выдумкі. Лекара ён завёз у райкам, хірургу толькі пагразіў судом, а матюкнуўся один раз <laughs> на асістэнта, які зрабіў памылку. Гэтыя выдумкі таксама злавалі яраша. Ён бадай пакутаваў, калі бачыў, што маладыя лекары баяцца яго проявляет за лішнюю пачцівасць быццам ён сапраўды сівагаловы прафесор сусветнае свяціла по дарозе ў тэрапеўтычнае аддзяленне ён сказаў майзісум У гаецкай у кабінеце халадзільнік. А шторы? Бачыце, якія? Побач з такім аддзяленнем. Майзіс падняў галаву, і з яго акуляраў выскачылі асляпляльныя зайчыкі. Усмешкава рухнула тоўстыя вусны. У нас яе завуць царица Тамара бо вы беззубыя тут, як малюскі, прапясочылі б гэтую царыцу на партыйным сходзе. Для гэтага патрэбна прынцыповасць доктара Яраша. Не падхалімнічайце, Мазіс. Маладзенькая лекарка, якая вяла хворую, сустрэла іх у калідоры і адразу разгубілася, пачырванела, пачала заікацца, называла Ярыша прафесарам. Ён не ўзлаваўся на гэтае дзяўчо але баючыся што ўсё разам яе пачцівасць выгляд аддзялення ўспамін пра тамару можа даць недзе гнеўную успышку яраш нахмурыўся опусціў галаву выключыў увагу ён умеў гэта рабіць каб менш бачыць і чуць яны ўвайшлі ў палату дзе стаяла штук сем ложкаў паміж імі было цесна праходзіць Як не хацеў ярашся адно убачыў усё адразу ложкі сцены пацямнелы ад старасці залатаныя навалачкі просціны ручнікі абшарпаныя тумбачкі хворых хто як глядзіць на яго з цікавасцю абыякова ці хоча папрасіць доктор паглядзіце мяне Вось наша хворая сказала лекарка, спыніўшыся каля ложка ў кутку і спахапіўшыся падала ярашу табурет. Хворая хворая, такіх ён бачыў сотні, маленькая жанчына, такая худая, што здавалася пад коўдрай пустата на падушцы, спакутаваны твар з яркімі прыкметамі яе хваробы. Крыху збляклая ўжо сінюшнасць губ, крыллю носа. А шчокі заружавелі хвалюецца і вочы. Якія вочы, Як яны глядзяць, Чаго толькі не бачыў за сваё жыццё і лекарскую практыку яраш, Але такія вось вочы, Яго заўсёды выводзілі з раўнавагі. Яны прасілі. Малілі. выказвалі надзею, страх, всю бясконцую гаму пачуццю чалавека, які прагне жыць. Сядаючы на табурет ён падумаў, што ў большасці такіх цяжкахворых жанчын прыгожыя валасы ад кантрастнасці відаць. У гэтай вон таксама якія цудоўныя светла-залацістая пышная карона. Каб не сустракацца позіркам з хворай, яраш разглядаў свае вялікія адбеленыя спиртамі і эфірамі пальцы, і слухаў даклад лекара. У яго ўжо выпрацавалася прафесійная звычка. Чуць і фіксаваць у памяці толькі тое, што патрэбна яму як кансультанту. Всё іншае, у тым ліку прозвішча імя ён выясняў пасля, калі сам пачынаў аглядаць хворага. Але паведамленне лекара аб тым, што хворая перанесла першую атаку рэўматызму ў нямецкім лагеры, зварухнула яго. Ён глянуў на гэтую маленькую жанчыну з цікавасцю і жалем сустрэў яе вочы, поўна дзівоснага агню і малення подумаў: Вось яна вайна, збудаваны гарады, а сэрцы людзей сэрцы ранены. Ён падумаў пра сэрцы не наогул, не, як лекар уявіў канкрэтнае маленькае сэрца, у якім развіўся парог. Лекар расказвала, у якім стане хворая паступіла ў больніцу. Ацёчнасць ніжніх канечнасцей рэзка павялічана пячонка, калі паступіла, спытаў Ярыш. Два тыдні назад лекар збянтэжылася, забылася, на чым яе перапынілі. гаварыце, гаварыце. І зноў збоку здавалася, што кансультанта цікавіць толькі ўласныя руки. Быў праведзены курс лячэння, і раптам аднатонны даклад, перасыпаны лацінскімі словамі, уварваўся шэпт: Кузьма. Яраж нават спачатку не звярнуў увагі, Антон Кузьміч гучна паправіў мазіс, які стаяў за спіною яраша. Тады яраш рэзка падняў галаву, паглядзеў на хворую. Яна усміхнулася вінавата і зноў нясмела прашаптала ўжо другое імя: Віктор, Я рашачу, што праз рукі яго быццам пропусцілі электрычны ток. Закалола ў кончыкі пальцаў, ён пачуў свае падпольныя клічкі. У яго былі надзвычай чуткія пальцы, паталагічна чуткія. Нават уласныя эмоцыі ён перш за ўсё адчуваў пальцамі. Вось так з-за коля, значыцца злосць, радасць, здзіўленне. Ён пазнаў гэтую жанчын, але не верыў вачам, хіба васкрасаюць мёртвыя, колькі прайшло год, Ці яна была дагэтуль. Ён павольна падняўся з табурэтам. Лекар со страхам глядела на сваю пацыентку что тая трызніць май здесь лёгка свіснуў ён быў романтык любіў прыгодніцкія кнігі фільмы нечаканыя сустрэчу людзей хворая супакоіла свайго лекара простым і ясным запытаннем не пазнаеце антон кузьміч Я рашумеў стрымліваць свае пачуцці ў любых абставінах, але тут не стрымаўся. Сося, але ён ён прашаптаў так, што лекар уздрыгнула, прывзняліся на локцях хворыя. Амазіс у захапленні пацёр рукі. Зося, паўтарыў ён гучней, і высокі мажны схіліўся над ложкам, як бы хочучы загарадзіць яе ад чужых вачэй, ад хвароб, ад усіх навал. Узяў тонкія схудалыя руки ў свае, мяккія шырокія далоні асцярожна сціснуў: Адкуль вы з'явіліся, зося! А ў дзверы ўжо заглядвалі сёстры, хворыя, і ўсё аддзяленне загудзела, як разварушаны вулей.